Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրություն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամենացորդ նվիրյալներից մեկը Արտակ Մարտիրոսյան։ Շարքայինի չտարբերվող գեներալը Քրիստափոր Իվանյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Խորթային բանակի զրահատանկային զորքերի գեներալը Բագրատ Իսահակյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Շարունակելով իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ իրականում բոլորից հասկանալի պատճառներով օրեր շարունակ ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Բերձորի միջանցքը, խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության եւ հումանիտար այլ իրավունքները, աղետի առաջկանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախայության նկատմամբ իրականացնող շրջափակման քաղաքականությունը ավելի ընկալելի մատուցելու նպատակով Անհրաժեշտ ենք համարում մատնանշել մասնագիտական գրականության մեջ հասկացության վերաբերյալ եղած մեկնաբանությունները, որոնք ավելի པարզ են դարձնում ճշնամական երկրի իրական նպատակները։ Եվ այսպես շրջափակում բառը անգլերենում առավել հայտնի բլոկադան է, Այն միջոցառումների համակարգ է, որով խոչընդոտվում են պետության արտաքին, տնտեսական, քաղաքական կապերը, նրան որոշակի գործողություններից մեկուսացնելու, ուժասպառելու կամ որոշակի գործողություններ հարկադրելու եւ ազնատության մղելու նպատակով։ Ժամանակակից միջազգային իրավունքում խաղաղ ժամանակների շրջափակումը դիտվում է որպես ագրեսիա եւ դրսեւորում։ Իդեպ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում եւ զինադատարից հետո ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ հետևողականորեն կիրառել է շրջափակման բոլոր տեսակները։ Օգտելով Լեռնային Ղարաբաղի անկլավային վիճակից, Ադրբեջանի Հանրապետությունը սկզբում փակել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ցամաքային, իսկ 1990-ի վերջից նաեւ օթային հաղորդակցման ուղիները արտաքին աշխարհի հետ։ Միաժամանակ Ադրբեջանի Հանրապետությունն իրականացրել է ներքին շրջափակում Փակել է լղի միջանապարհները, դժվարացնելով ծննդամթերքի եւ այլապրակների մատակարարումը։ Դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հատկապես 1992 թվականի սկզբին ցաներ իրավիճակ էր ստեղծվել Պարենային եւ մյուս բոլոր ոլորտներում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը նաև քաղաքական մեկուսացման է ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, շատ դեպքերում թույլ չտալով Եվրախորհրդարանի, Ռուսաստանի Դաշնության, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մուտքը հանրապետություն։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետությունը շրջափակման ենթարկելու ներկայիս նախաձեռնությունը աստորեն 1990-ականներից եկող Արցախայության նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության շարունակությունն է։ Այն սեփական նպատակների իրականացման նպատակով իրականացվող ագրեսիայի դրսևորում է, որը պայմանականորեն ասած առանց ռազմական գործողությունների ռազմական նպատակներին հասնելու միջոց է։ Հայրենիքի ամենացորդ նվիրյալը Արցախյան գոյապայքարի բոլոր դրվագներում անգնահատելի է մեր սպաների գործած սխրանքներն ու հերոսական պայքարը։ Հենց նրանց հրամանատարությամբ է մեր զինվորները գրագետ գործողություններով թիրախավորել ճշնամուն ու կասեցրել նրանց արագ առաջ խաղացումը։ Այդ զինվորականներից մեկն էլ Հումուտ ու բանիմաց սպա Արտակ Մարտիրոսյանն էր։ Նրա Մարդու եւ զինվորականի կերպարին կանդրադառնանք հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը ակնարկում։ Հոգնդապետ Մարտիրոսյանը խաղապա բրիգադի հետախուզական վաշտի հիմնադիր հրամանատարն է։ Նա փառահեղմարտական ուղի է անցել, իսկ 44-օրյա պատերազմում իր զինակիցներին փրկելու համար պայթեցնել ինքն իրեն, անմահանալով 45-րդ տարեդարձից մեկ օր անց։ Սկզբում որոշել էր բժիշկ դառնալ։ Ընդունել էր Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, սակայն հենց այս տարիներին Արցախյան գոյապայքարը նոր թափ էր հավաքում, եւ 16 տարեկան երիտասարդը կամավոր առանց ընտանիքին տեղյակ պահելու մեկնում է ռազմաճակատ, Խարվաճարի շրջան։ Հավանաբար հենց այս քայլն էր վճռորոշ եղավ Փոգնդապետ Արտակ Մարտիրոսյանի զինվորական դառնալու ճանապարհին։ Հենց այստեղից էլ պետք է սկիզբ առնել առաջին պատերազմի հմուտ մարտիկից պրոֆեսիոնալ զինվորական դառնալու ծառայության եւ ուսման պատվավոր ուղին։ Արտակ Մարտիրոսյանն ուսում է ստանում Միացյալ Նահանգների հայտնի ռազմական հաստատություններից մեկում, ձեռք բերելով անհրաժեշտ գիտելիքներ ու հմտություններ։ Հոգնդապետ Մարտիրոսյանը 2003 թվականին ներգրավում է խաղաղապահ բրիգադում եւ ստանձնում հետախուզական վաշտի հիմնադիր հրամանատարի պատասխանատու պաշտոնը։ Կոսովո, Աղվանստան, Իրաք։ Հոգնդապետն ամենուրեք իր ստորաբաժանումներով փայլուն առաքելություն է իրականացնում։ Նա իր վաշտով ամասն չմնաց նաեւ 2016 թվականի քարորիա պատերազմի մարտական գործողություններից։ Իր հետախուզական ջոկատով եղավ Թալիշից շրջանում։ Հենց այստեղ էլ նա ստացավ իր զուլու մականունը։ Ռազմական գործում խստապահանջ զինվորական, ընտանիքում նվիրված հայրուամուսին։ 2018 թվականին փոխգնդապետ Մարտիրոսյանը տեղափոխվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, որտեղ իր ուժերով հիմնեց հրաձգարան ռազմաուսումնական վարժանքների համար։ Հաճախ իրիկնապաշտպանական դասընթացների իրականացումում սահմանամերձ գյուղերում։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, ինչպես հարազատներն ու ընկերներն են նշում, Արդակ Մարտիրոսյանը չէր կարող ձերքերը ցալած նստել եւ հերվից հետեւել ռազմական գործողություններին։ Նա ամեն ինչ արեց, որ օր առաջացնի առաջնագույն թեժ պայքար մղող զինծառայողներին։ Արտակի ընկերը Սարգիսը պատերազմի լուրն առնելով Ռուսաստանից ամենջապես ժամաներ էր Հայաստան։ Հայրենիքի պաշտպանության գործի միանալու համար եւ որպես կամավոր մեկնել առաջնագիից հենց Պոգնդապետ Մարտիրոսյանի հրամանատարությամբ։ Հադրութի շրջան հասնելուն պես միանգամից ներգրավել էին թեժ մարտերում, վերհիշում է Սարգիսը։ Եմյան փոգնդապետ Արտակ Մարտիրոսյանի ռազմական հմտությունների ու գերազանց հրամանատարության շնորհիվ է հաջողվում կանխել ճշնամու արագ առաջ խաղացումը։ Հենց այդ ժամանակ էլ ադրբեջանական զինուժի միանում է թուրքական հատուկ ջոկատայինների խումբը։ Երբ Տշնամին հասկացավ, որ պարզապես հնարավոր չէ պաշտպանության տվյալ հատվածի ճեղքումը, դիմեց ավիացիայի օգնությանը։ Հենց այդ անվախ ու աննկուն կերպարով էլ կրվեց փոխգնդապետը։ Հիշում է Սարգիսը։ Ասում է ամենածանր իրավիճակներում անգամ արտակը չէր կորցնում հումորի զգացողությունը։ Այս հատվածում ոչ մի կերպ չկարողանալով ճեղքել ճակատային գիծը, հոկտեմբերի 15-ին Տշնամի մեծաթիվ ուժեր է կուտակում եւ սկսվում է անհավասար պայքարը։ Հենց այդ ճակատագրական պահին փոխգնդապետը ընկերոջը Սարգսին հրամայում է բոլոր վիրավորներին տեղափոխել առավելամտանգ վայր։ Իսկ ինքը մեն մենակ գնում ճշնամուն ընթառաջ, միանալով անմահների երկնային գնդին։ Փողը սրբություն համարող փոխգնդապետ Մարտիրոսյանի հարազատ կրթօջախում նրա անվամ դասասենյակ է անվանակոչվել։ Լույս ցերեկույթ կազմակերպվել հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալնի հիշատակին։ Շարքայինից չտարբերվող գեներալը հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում եւ ժողովրդի ղձերի իրականացման գործընթացում աչքի են ընկել բազմաթիվ հայրենիքներ։ Նրանց օրինակով տասնամյակներ շարունակ սերունդներ են դաստիարակվել, դառնալով հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ։ Այդպիսի անհատականություններից մեկն էլ հայազգի ռազմական գործիչ Քրիստոֆոր Իվանյանն է, ով խորհրդային միության ժողովրդների շարքում իր անորանալի ներդրումն է ունեցել երկրի պաշտպանունակության համարապնդման եւ զինված ուժերի կայացման գործընթացում։ Սակայն զինվորական կենսաթոշակի անցնելուց հետո էլ նա չի դադարել ապրել իր ազգի ոգսերով, ինչն էլ նրան վերջնականապես դրել է Արցախ եւ մասնակիցն ու կազմակերպիչը դարձել ազգային ազատագրական պայքարում ունեցած մեր հաջողությունների։ Նրան է նվիրված մեր այսօրվա շարքայինից չտարբերվող գեներալ ակնարկը։ Քրիստափոր Իվանի Իվանյանը ծնվել է 1920 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Թիֆլիս քաղաքում։ Նախ սովորել է Թիֆլիսի հրետանային ուսումնարանը, ապա Մոսկվայի Ֆրունզեյան ռազմական ակադեմիան, եւ Լենինգրադի Զինվորական օկրուգի Հրետանային ակադեմիայի բարձրագույն դասընթացները։ 1938-ից 78 թվականներին ծառայել է ԽՍՀՄ զինվաճուժերում, մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմին, զբաղեցրել տարբեր հրամանատարական պաշտոններ։ Մեծ հայրենականում ցուցաբերած սխրանքների համար Իվանյանն արժանացել է շուրջ 40 շքանշանների եւ մեդալների։ 1992 թվականին, երբ հայկական ուժերը պաշտպանական ծանր մարտեր էին մղում, 72 ամյա զինվորականը ժամանել է Արցախ։ Նա շատ արագ կարողացավ շահել Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի զինվորների եւ հրամանատարների վստահությունը։ Արցախում բոլորը գիտեին, որ եթե ռազմական գործողությունները պլանավորում կամ իրականացնում էր Զորավար Իվանյանը, ապա հաջողությունը երաշխավորված էր։ Հասարակ շարքայինից չտարբերվող գեներալ, մասնավորապես այսպես են նկարագրում Իվանյանին, ասում են շատ པարզ էր, սրտացավ ու կարեկցող։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Կովկասյան նախալեռներից մարտերով մինչև Պրահա հասած նշանավոր հրատանավորը իր անունը փառքով պսակեց նաև Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Նա մեծ դերակատարություն ունեցավ Արցախյան պատերազմում տարածախ թանակի եւ ազգային բանակի ստեղծման ու կայացման գործում։ Ապրելով հայրենիքից հեռու 72-ամյա պաշտոնաթող գեներալը չկարողացավ անտարբեր մնալ Արցախից ստացվող լուրերից։ Նա եկավ, որտեղում ծանոթանա իրավիճակին, եկավ ու մնաց։ Որթային բանակից ստացած իմ գիտելիքները ես պարտավոր էի ոչ թե թաղել ինձ հետ, այլ տալ իմ ժողովրդին, չէ որ ես հայ եմ եւ գոչումով մի մարդ, ով տիրապետում է ռազմական գործին։ Եվ հենց այնպես ապահով ապրել Սանկտ Պետերբուրգում կնոջս թորնիկներից հետ ես պարզապես չուզեցի, ասում էր 72-ամյա գեներալը։ Չնայած տարիքին նրան կարելի էր տեսնել ամենուր, եւ ռազմաճակատի առաջին գծում, եւ թիկունքային ապահովման կետերում։ Նա մասնակցել է մեծ ու փոքր արձակողական ու պաշտպանողական գրեթե բոլոր գործողությունների մշակմանը, հետևակի գործողությունների հրետանային աջակցությունը ղեկավարելուն։ Իսկ դաթարի պահերին անմիջապես հրամատներում կազմակերպել է մարտիկների ուսուցումը։ Ռազմական գործողությունների ամենածանր ժամանակահատվածում Քրիստափոր Իվանյանը ստեղծեց Արցախում առաջին ռազմական հաստատությունը՝ հրետանային ուսումնական կենտրոնը։ Նորաստեղծ ուսումնական կենտրոնում արդեն 1992-ի աշնանը կազմակերպեցին պաշտպանական շրջանների հրետանու պետերի 7-նորյա ուսումնական հավաքներ։ Դեր դասավանդողներ չկային, միայն Իվանյանն էր, բայց մեկ շաբաթում հրետանային գործի այնքան նրբություններ սովորեցրեց, այնքան գիտելիքներ հաղորդեց, որ բոլորը համոզվեցին, մարտադաշտից լսարան բերելը ճիշտ էր։ Дорогие офицеры, вы напряженно работали для того, чтобы освоить артиллерийско-стрелковую подготовку, огневую службу и артиллерийскую разведку. Вы получили целый комплекс знаний, которые вы должны применить на практике, обучая будущих своих подчиненных. Я желаю вам большого человеческого счастья на благо нашего многострадального народа, который перенес очень тяжелые и сложные испытания. Շատ պահանջկոտ էր։ Ուներ անսպար երանգ ու աշխատասիրություն, եւ նույնն էլ պահանջում էր ենթականերից, որոնք երբեմն դժգոհում էին։ 73 տարեկան հասակում Քրիստափոր Իվանյանը եղավ ռազմագործողությունների թեժկետերում։ Վիրավորվեց եւ կազդուրվելուց հետո նորից շտապեց մարտադաշտ։ Նա Արցախից հեռացավ 1997 թվականին, երբ ուներ առողջական լուրջ խնդիրներ, իսկ 1999 թվականի օգոստոսի 30-ին կնքեց իր մահկանացուն։ Բարձր գնահատելով մեծ հայրենասերի մատուցած ծառայությունները 2000 թվականին հետմահու Քրիստափոր Իվանյանն արժանացել է Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչման եւ ապարգևատրվել ոսկե արծիվ շքանշանով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրություններից։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը բանակցությունները վարում ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ իրավիճակը կայունացնելու եւ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը ապաշրջափակելու նպատակով։ Նշված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրություններում։ Նշվում է, որ զորախմբի կողմից բարեկեցություն է իրականացվել երեք ուղություններով՝ Մարտունու, Մարտակերտի շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներ-սակրավորական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ Ռուսական խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար Շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրերում։ Զրահատանկային զորքերի գեներալը Հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի են ընկել բազմաթիվ հայրենիքներ։ Նրանց օրինակով տասնամյակներ շարունակ սերունդներ են դաստիարակվել, դառնալով հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ։ Այդպիսի անհատականություններից մեկն էլ Բագրատ Իսահակյանն է, ով խորհրդային միության ժողովրդների շարքում անուրանալի ներդրում է ունեցել ֆաշիզմի դեմ մղած պայքարում։ Իսկ դրանից հետո միջև կյանքի վերջը իր զգալի ավանդը բերել մեր ընդհանուր հայրենիքի զարգացման ու պաշտպանունակության համապատասխան գործում։ Նրան է նվիրված մեր այսօրվա զրահատանկային զորքերի գեներալը Ակնարկը։ Բագրատ Հովանեսի Իսահակյանը ծնվել է 1904 թվականի դեկտեմբերի 25-ին։ Ռուսական կայսրության նոր նախիջևանում, Շուշեցի այգեգործի ընտանիքում։ 1920 թվականին կամավոր ընդունում է 18-րդ հրաձգային դիվիզիան, ապա ծառայում է 9-րդ բանակի զորամասերում։ Սովորումը ավարտում է Երևանի Մասնիկյանի անվան ռազմական դպրոցը, ապա երկար ժամանակ ծառայում է հայկական դիվիզիայի զորամասերում, երկրորդ գնդում, Լեննականում եւ Դիլիջանում։ Իսահակյանը 1929 թվականից մինչև 1938 թվականը ծառայել է 66-րդ Կովկասյան հեծյալ գնդում։ Եղել է դասակի, էսկադրոնի հրամանատար, գնդի դպրոցի պետ, գնդի շտաբի պետի օգնական եւ ապա գնդի շտաբի պետ։ 1938 թվականի աշնանը նրան տեղափոխում են Պսկովի 25-րդ հեծելազորային դիվիզիան եւ նշանակում 63-րդ հեծյալ գնդի հրամանատար։ Մայոր Իսահակյանի հրամանատարությամբ գործող 63-րդ հեծյալ գունդը ակտիվ մասնակցություն է ունենում Սպիտակ ֆիլմերի դեմ կռիվներին։ Հեծելազորային միավորումները վերակազմավորելու հետևանքով Օգնդապետ Իսահակյանի նշանակում են Լվովի զինվորական օկրուգի առաջին տանկային դիվիզիայի առաջին մոտոհրաձգային գնդի հրամանատար։ Շարային ուսուցման աշխատանքների մեծ փորձ ունեցող Իսահակյանը, ավարտելով ռազմական ակադեմիայի օպերատիվ ֆակուլտետը, նշանակվում է երրորդ մեխանիկական կորպուսի առաջին մոտոցիկլետային գնդի հրամանատար։ Հայրենական մեծ պատերազմի նախորյակին Իսահակյանի հրամանատարությամբ գործող առաջին մոտոցիկլետային գունդը գտնվում էր Արևելյան Պրուսիայի սահմանների գոտում։ Երբ Գերմանիան հարձակվում է ԽՍՀՄ-ի մի վրա, Իսահակյանի զորամասը 2-րդ տանկային դիվիզիայի հետ միասին առաջին համազարգերը տվեց գերմանացիներին։ Վելիկիե Լուկի ուղությամբ Բեժանիցի բնակավայրի եւ Լոկնյագետի արանքում ճշնամու առաջխաղացումը կանգնեցնելու համար մղվող անզիջում կռիվներից մեկի ժամանակ Փոգնդապետ Իսահակյանը կոնտուզիա է ստանում։ Կար ժամանակում նա բուժվում է եւ ստանում նոր նշանակում։ 16-րդ հեծելազորային դիվիզիայի 260-րդ հեծելա գնդի հրամանատար։ Ապա ստանում է գնդապետի կոչում, վարում է 111-րդ հեծելազորային դիվիզիայի շտաբի պետի պաշտոնը եւ մասնակցում Վոլգոգրադի պաշտպանության մարտերին իսկ 1943 թվականին 8-րդ բանակի հետ մասնակցում է Կովկասի համար մղվող մարտերին։ Գվարդիայի գնդապետ Իսահակյանը այնուհետև ծառայում է ուկրաինական երկրորդ ռազմաճակատում։ Իբրև Վոլգոգրադյան տանկային բրիգադի հրամանատար։ Ռազմաճակատի զորքերի հետ ճշնամուն կրնկակող հետապնդելով գնդապետ Իսահակյանի տանկային բրիգադա ակտիվ մասնակցություն է ունենում Կորսուն Շևչենկովյան հայտնի օպերացիային։ Նույն տանկային զորամասում Իսահակյանը ծառայեց մինչև 1951 թվականը։ Հետպատերազմյան շրջանում նա վարում է մի շարք դիվիզիաների, կորպուսի հրամանատարի տեղակալի պաշտոններ։ Գվարդիայի գնդապետ Իսահակյանը 1949 թվականին ավարտում է Մոսկվայի տանկային զորքերի զինվորական ակադեմիան։ ԽՍՀՄ նախարարների խորհուրդը 1954 թվականի մայիսին Գվարդիայի գնդապետ Բագրատ Իսահակյանին շնորհում է տանկային զորքերի գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Հրենական մեծ պատերազմի տարիներին ապարգևատրվել է Լենինի, Կարմիր դրոշի 2, հրենական պատերազմի առաջին աստիճանի, կարմիր աստղի շքանշաններով եւ մի շարք մեդալներով, ինչպես նաեւ լեհական կառավարության Զվիցենստվո Իվլնոստ մեդալով։ Մահացել է 1974 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Բելարուսիայի մայրաքաղաք Մինսկում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք